Iisuse Hristoase, păstor minunat, Condune mereu la un bun pășunat, La pajiștea bogată ne aduci cu mult avânt, Când ne adresezi cu râvnă divinul tău cuvânt.